для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем ваша ўвазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. На другой вуліцы я сустрэў групу англійскіх маракоў. Паважныя, амаль усе высокія, ў берэтах, з люлькамі. Яны нагадвалі герояў з кніжак пра марскія падарожжы, якія я любіў чытаць у маленстве. Я ўпершыню ўбачыў жывых англічан і не ўтрымаўся, каб не прайсці крыху следам за імі, услухоўваючыся ў чужую мову. Яны звярнулі на мяне ўвагу, што і адзін з прыязнай усмешкай працягнуў вялікую сігару. Чырвонармеец з тэрмасам у руках шпарка прабег міма, абыякава прывітаўся, потым спыніўся, паклікаў мяне даверліва паведаміў: "Піва хочаш? У сталоўцы камбіната піва даюць". Я пайшоў за ім у вялікай халоднай зале, дзе большасць вокнаў забіта дошкамі, ад бамбёжак павыляталі шыбы. За півам стаяла чалавек 30 мужчын і жанчын. Набраць піва ў тэрмас другу майму не далі. Але дазволілі нам, вайскоўцам, без чаргі атрымаць пакупку гэтай гаркаватай вадкасці, якую я выпіў з вялікай салодай, хоць раней не любіў. Я затрымаўся ў сталоўцы, каб паслухаць, пра што размаўляюць людзі цывільныя, рабочыя, жанчыны – які ў іх настрой. Але нейкі стары недаўразычлівы спытаў: « Што? Яшчэ хочаш, О не дамо, Нябось 100 грамаў кожны дзень маеш. А я забыўся ўжо, як яна пахне, дарагая, хоць піўка панюхаю. Мне стало сорамна. Я хутенька выкаціўся на вуліцу. Сапраўды, Дзён пяць назад нам пачалі выдаваць па 100 грамаў гарэлкі ад цынгі, як тлумачыць спірын. Здавалася больш за гадзіну да адыходу кацера на той бераг, і я зноў пайшоў у горад. І тут, у самым цэнтры каля пяці вуглоў, мяне захапіў на лёд. Раптоўна непрыемна зараўлі з усіх бакоў сірэны паветранай трывогі. Я падумаў, што яны больш наганяюць жудасці, чым бомбы. Спачатку на пустых вуліцах зрабілася многалюдна. Людзі беглі, клікалі адзін аднаго. Старая жанчына крыкнула мне «Бяжы за мной! Сховішча там, у двары!» Але я не думаў хавацца. Мне здавалася, што зенітчыку сорамна лезці ў нейкую шчыліну. Страху перад самалётамі я давно ўжо не адчуваў, і таму па прывычцы пачаў шукаць іх у небе, каб адначасова паглядзець збоку, як страляюць нашы. Выбухі снарадаў убачыў адразу – а самалёта ўгледзець не змог. Няўжо разрывы так далёка цэляў. Вось жа партачы лаяў я ў думках сваіх сяброў. Thank you. недзе ў канцы вуліцы Сталіна. У раёне таго дома, дзе жанчына выбівала дарожку і, напэўна, трапіла ў будынак. Бо высока ў гару шуганул слуп чорнага і белага дыму. Калі бомбы падаюць на голае месца, на скалы такога дыму не бывае. Потым выбухі пачалі грымець з усіх бакоў. Я стаяў каля газетнага кіёска пад карнізам яго фанернага даху і назіраў. Раптам дом насупроць мяне цераз плошчу дзіўна падскочыў, нібы хацеў узляцець, але не здолевы цяжка грымнуўся на зямлю, так што яна ж уздрыгнула пад маімі нагамі. І сцены павольна пачалі асядаць, распадацца ў розныя бакі. Мяне загіпнатызавала гэта магутная сіла разбурэння, асабліва калі я ўбачыў, як разам са сцяной пачалі падаць рэчы чалавечага ўжытку: шафа, стол, ложкі. А можа, і людзі там падумаў я. І мне зрабілася страшна. Успомніліся тыя дзеці, якіх я бачыў гадзіну назад, хлапчук, якому, вельмі ж спатрэбілася аўтаматная гільза. У гэты момант я ўбачыў маленькага чалавечка, які бег цераз плошчу. Не, гэта не хлапчук, гэта стары. Ён нахіліўся і смешна махае рукамі. У адной з іх вялікі партфель, ён быццам заграбае ім паветра, каб хутчэй бегчы. І раптам за яго спінной бліснула кароткая ўспышка агню. Узвіхрыўся снежны пыл. Побач са мною пасыпалася каменне, забарабаніла па даху кіёска. Калі пыл і дым аселі, чалавека на плошчы не было. Нехта схапіў мяне за плечы, моцна трасянуў. «Петя! Вар'ят! Чаму ты стаіш тут? Бяжым! Хутчэй бяжым!» убачыў антаніну. Вельмі здзівіўся. Ніяк не мог уцяміць, адкуль яна ўзялася і аглушаны выбухам, ашаломлены толькі што ўбачаным, паслухмяна пабег за ёй. Яна цягнула мяне за руку. Не помні, як мы апынуліся за руінамі дома, на заснежаным колішнім двары ўскочылі ў глыбокую яму. О, Божа! прастагнала Антаніна. Ледь сэрца не выскачыла. Што ты як слуп застыў там пасярод плошчы? Я ўбачыла цябе яшчэ да трывогі. Ішла за табой, хацела спыніць, ды раптам трывога. Я забегла вунь там, на тым баку ў сховішча. Склеп нейкі. Там яшчэ чалавек пяць сядзела. Адна жанчына загаласіла, што іх дом разбамбілі. Я выглянула і верыш, ледь не самлела. Стаіш ты, адзін, адзін пасярод пустой плошчы, і перад табой бомба разарвалася, здалося зусім блізка ад цябе. Я не адказваў. І цяпер глядзі, як сэрца калоціцца. Яна расшпіліла верхнія гузікі свайго элегантнага беленькага, як снег, кажушка. Я адвярнуўся, паглядзеў неба. Там высокае ў блакіце, прайшоў Ю-88, акружаны чорнымі букетамі разрываў. Ах, кучна хлопцы б'юць, малайцы, пахваліў я на гэты раз сяброў. бухали недзе ў заліве. Радзілі залпы батарэй, але я ўсё яшчэ глядзеў у неба, хоць з ямы яго было відаць нямнога, абы не сустрэцца з яе позіркам. Яна дакранулася да маёй рукі і спытала зусім іншым голасам, чым гаварыла дагэтуль, нясмелым, дрыготкім. «Ты пагарджаеш мной?» «Я ненавіджу цябе», — хацеў быў адказаць я але чамусьці не мог вымавіць гэтыя бязлітасныя словы, змоўчаў зноў. І яна раптам заплакала. Я разгубіўся. Вядома, вы ўсе такія. Калі дзяўчына прыходзіць сама, вы пачынаеце пагарджаць ёю. Пра слёзы гаварыла яна. Вы думаеце, чорт ведае што... А я... Я... Тому, что... Люблю... Тебе люблю. Одного тебе, дурень ты гэтаки. Мне многие пишут письмы, клянутся у каханни. Домогаются моей взаемности. А я... Я не могу, не могу. Я хочу счастья с тобой. Что я подлая з-за гэтага разбэшчаная. Ты зрабіла нягоднікам мяне. Ты ж ведала, у мяне жонка. Мы звязаны да смерці. Ах, гаротненькі! Раптам ад плачу перайшла яна на здзеклівы тон. Яго спакусілі, чысцюлька! Каб цябе сёння разнесла бомбы твая жонка, «Ціхні, Тоня!» Закричав я таким голосом, що яна на пауслові прикусила язик, спалоха надхіснулася від мене. «Ми довго будемо сядзець тут?» – спитав я після хвіліни мовчання. «Подсаді мене, і я вилізу». Я нахіліўся. Яна спрытна ускочыла мне на плечы і вылезла з ямы. Потым падала руку, памагла выбрацца мне. Навокал было ціха. Па вуліцы ішлі людзі, хоць адбою яшчэ не давалі. Мы таксама выйшлі на вуліцу. Я раптам адчуў, што у душы маёй няма той злосці на яе, якая была дагэтуль. Я сказаў прыязна: Цябе кахае цудоўны чалавек, Сеня пясоцкі, Ты не ўяўляеш. У адказ яна прышыпела з лютай злосцю, ажно перакасіўся ўвесь яе твар. Пайшоў ты к чорту са сваім пясоцкім. Я вас, Ненавіджу, усіх ненавіджу, і шпарка пайшла ў другі бок, пакінуўшы мяне слупянелага пасярод вуліцы. Цяпер я думаю, што яна за чалавек? Адзін сеня, магчыма, мог бы растлумачыць яе дзіўныя ўчынкі і словы. Але нельга пра гэта расказаць яму. 15 снежня. «Командир! Да, комиссара!» — крикнул дежурно, чинивший двери землянки. Был поздний вечер, и я уже спал. Подхопился, опранав кожушок, зашпильвался и подперезвался на ходу. На стежце до офицерской землянки догнал амаль усіх своих коллег-командиров отделенню. «Что сдарлося, хлопцы? Может, знов передислокация?» Хопім горы ў такую сцюжу, калі так, да металу дакрануцца нельга. Мароз трашчаў. Але з заліва ўзнімаўся густы туман і ахутваў усё наваколле. Гэты туманны мароз самы зябкі і непрыемны. Вартавы ў двух кажухах, ватніках і валёнках не можа прастаяць больш за паўгадзіны – выклікае камісар, значыцца нейкая палітыка. На здзіўленне ўсім нам дзверы зямлянкі адчыніў сам Сеўчынка і весела закамандаваў: "Залятайце куляй, а то холаду напусціце". Ускочыўшы разам з клубамі марознай пары ў зямлянку, нехта пачаў дакладваць: "Таварыш палітрук, па вашаму загаду, ша!" адказаў аднекуль з цёмнага кутка камісар слухайте. Ціха гаварыла радыё, але голас дыктара незвычайны урачысты, прымусіў усіх нас адразу застыць на месцы, стаіць дыханне. У папярэдніх баях перайшлі ў наступленне супраць яго ударных флангавых групіровак. У выніку пачатку наступлення абедзве гэтыя групіроўкі разбіты і хутка адыходзяць, кідаючы тэхніку ўзбраення і несучы велізарныя страты перамога перамога застукала маё сэрца так моцна што ажно балюча аддало ў скроні хацелася крыкнуць гэтае найлепшае слово ў свеце дыктар скончыў камісар дрыжачым ад хвалявання голасам спытаў зразумелі ўсё таварышы камандзіры я выгукнуў у адказ перамога таварышы сябры мае дарагія перамога Я абняў сеню, які стаяў побач, пацалаваў шчаку. Ніхто не засмяяўся з такога несалдацкага выяўлення пачуццяў. Камісар абышоў нас і кожнаму паціснуў руку. «Віншую вас з поўным разгромам гітлераўскіх армій пад Масквой!» А Севчынка сядзеў на ложку расчырванелы ў расшпіленай гінастёрцы, і выказваў сваё захапленне з большым, чым звычайна украінскім акцэнтам. Оце показали Гітлеру Москву. А що? З'їв гад паўзучы. Москву захацеў. Не на тых напаў смярдзючы пёс. Мы табе не таку ще кузькіну маты покажемо. Неба табе здасца ў аўчынку, а нашы якія малайцы, га? Ёй жа Богу шкадую, що я не там сьогодні. Кожны на сваім месцы памог гэтай перамозе, сказаў камісар. Потым па радыё заспявалі свяшчэнную вайну. Віктор Вальноў падхапіў песню, і мы ўсе разам праспявалі яе як гімн. А цяпер ідзіце і раскажыце байцам – Уже с порога своей землянки я весело закричал «Подъем!». От команды такой отвыкли бы полгода нас, подымая слово «тревога». Муха, самая нервовая и чула у сне, узнял голову незадоволенно пробурчал «Что там такое?» «Перемога, хлопцы!» Одразу узлетели под столь землянки кожухи, Падхапіліся ўсе нават габаў, якога часта па трывозе мы выносілі, кідалі ў снег, каб прачнуўся. І якая, дзе? Да позняй ночы не маглі ўціхамірыцца байцы. радасную навіну ад мяне расказвалі яе адзін аднаму. Прыйшоў з паста стахаў, усе разам расказвалі яму. Змяніўся чарняк, зноў пачалі размову спачатку, уважліва разглядалі карту, хоць на ёй акрамя кліна не было ніводнага з вызваленых гарадоў. Пачаўся новы дзень, і хоць ён палярны, вельмі кароткі, сонца ведаем не пакажацца да канца студзеня, усё роўна здаваўся святлей за ўсе папярэднія. Яго асвятляла перамога пад Масквой. Мы віталі яго як сапраўды новы дзень. І ў такі дзень было горка і балюча бачыць, як прыляцелі месеры і ў паветраным баі збілі два нашыя самалёты. Праўда, самалёты не нашы, англійскія э, харыкейны, але лётчыкі на іх нашы. Адзін выскачыў з парашутам, але перадалі нам з НП прызямліўся мёртвы. Фашысцкі звяруга застрэліў яго ў паветры. Ух, каты! Мы радаваліся, калі паўмесяца назад над горадам пачалі баражыраваць харыкейны падмога. Але радасць наша тухне. Часта іх збіваюць. Хто-ніхто спрабуе гэта вытлумачыць тым, што... Нашы лётчыкі не ўправіліся сваю чужую тэхніку, а па-мойму, глупства. Не падабаюцца ўсім нам гэтыя машыны з доўгімі чорнымі, як дамавіны, фюзеляжамі. Вельмі ж яны нейкія нязграбныя, непаваротлівыя, цяжкія, асабліва калі бачыш іх побач з нашымі срэбнакрылымі мігамі, з якімі фашысты нават баяцца ўступаць у бой. Сёння Узнялася тройка іх на дапамогу харыкейнам, і адразу нашы сувязісты пачулі па радыё: "Ахтунг, ахтунг, Сафанов Інтерлюфт, Сафанов Інтерлюфт!" І мессеры зніклі. Вось нагнаў ім страху наш друг Сафонаў. 12 студзеня Снежная пустыня Цішыня Такая цішыня, што робіцца жудасна. Мімаволі часам пачынаеш гаварыць шэптам, а то раптам хочацца закрычаць так, каб пачулі за сотні, за тысячы кіламетраў там, дзе людзі, дзе вайна і жыццё. Я ўглядаюся ў гэтую снежную роўняць, белую-белую ажну балюча вачам. Не, не заўсёды яна белая часта здаецца мне крывава барвовай, быццам на ёй застылі ўспышкі тых агнёў, якіх так многа было там у мурманску. Можа гэта ад неба, Тут ужо на якую гадавіну паказваецца сонца, калі яно ўсходзіць і заходзіць неба, гарыць разнакаляровымі агнямі. Мне належыць глядзець у неба, ці не ляцяць варожыя самалёты, А я не магу адарваць вачэй ад снежнай гладзі возера, напружана ўзіраюся у далёка-далёкі зацягнуты блакітнай смугой супрацьлеглы бераг. падначаленыя глядзяць на мяне як на хворага псіхічна ненармальнага, не дакучаюць лішнімі размовамі і стараюцца, каб я мага радзей станавіўся на варту. А мне хочацца стаяць аднаму, каб ніхто не перашкаджаў думаць, перажываць, уяўляць. Часта я забываю, дзе я, што са мной, і бачу сеню. Ён лажыцца сярод снежнага поля адзін, курчыцца ад болю, ад холаду, кліча на дапамогу, а навокал пуста. Не, ён сядзіць, заплюшчыўшы вочы, засынае, а снег пачынае варушыцца, узнімацца хвалямі, як мора ў буру, і залівае, засыпае, яго набіваецца ў вушы, у рот, за каўнер, у рукавы. Я кідаюся яму на дапамогу. І адзін раз кінуўся так, што ледзь не зваліўся з абрывістай скалы ў возера. А тут метраў дзесяць вышыні. Гэта, відаць, бачыў нехта з маіх байцоў. А то часам са снежнай пены выплывае нахабныя морда кідалы – Ён усміхаецца, ён можа спакойна мыліцца і усміхацца пасля таго, як забіў, забіў мяне няма іншага слова сеню. Я таўку яму морду кулакамі, прыкладам вінтоўкі, таўку ў думках, а можа і не толькі ў думках. Здаецца, аднойчы я сапраўды замахнуўся прыкладам на прывід яго. Магчыма, і гэта бачыў нехта з маіх падначаленых ці чуў, як я кагосьці страшэнна лаю цяжка мяне ўразіла смерць сені пясоцкага вельмі цяжка каб ён загінуў у баі ад бомбы ад кулі а то такая недарэчная пакутлівая смерць учора я здолеў расказаць больш-менш падрабязна гэтую сумную гісторыю сваім паважным дзядзькам. Тады яны зразумелі дзівоты свайго камандзіра і пачалі глядзець на мяне іншымі вачамі. Можа ад таго, што я выліў усё з сябе, а можа ад спагады гэтых сталых людзей зрабілася неяк лягчэй на душы. Я нават спаў мінулую ноч без кашмарных сноў, і здаецца магу нарэшце паслядоўна і параўнаўча спакойна запісаць усе падзеі ў свой дзённік. Камандзір узвода кіравання Сцяпан кідала, сабраўся праверыць НП. Метаслужба прадказвала нялётнае надвор'е, камісар вырашыў паслаць з узводным сеню пясоцкага – Яго нядаўна выбралі камсоргам, і лазебнаму хацелася, каб ён новы камсорг асабіста наведаў камсамольцаў на назіральных пунктах, расказаў ім пра разгром немцаў пад Масквой, сабраў членскія ўзносы з лепшымі пагутару аб прыёме ў партыю такую важную справу ён мог даверыць толькі сеню. Раніцой яшчэ прыцімкам яны выйшлі. Да бліжэйшага НП было кіламетраў 15 нялёгкага горнага пераходу. А пасля абеду вярнуўся са свайго звычайнага абходу па другіх зямлянках ханун Фрыд і сумна паведаміў: камандзір замёрз сяржант пясоцкі. Што значыцца замёрз спытаў здаецца муха не я зусім на смерць я ўскочыў з нару схапіў пронырлівага яўрэя за грудкі ты што вярзеш калі дзе толькі што пазванілі з нп сябры выслухалі старонкі кнігі івана шамякіна трывожнае шчасце выканаўца артыстка маргарыта захарыя у